Tako mi je Allaha, draga moja braćo, ovu akidu koju nosimo, ako komponujemo akla poslanika, ali salatu i obučemo ovaj teuhid ovu akidu u ahlak poslanika sallallahu alaihi ve sellem opikujemo se ovim lijepim ahlakom tako mi Allaha nećemo dugo čekati da ljudi ulaze u Allahu vjeru skupinama ljudi su gladni i duhovno i tjelesno šta mu god ponudiš ništa ne odbija i to smo mi vidjeli vjerovatno i vi to vidite svakodnevno kada dijelite letke i sve deve i ostalo Procentualno, ko ti odbija? Po sto ljudi, jedan koji pjeva šta ću pući tako rano. Pjan ko zemlja, ne zna, budala. Oho, ali to je jedan Ostali kada bi šlepere dovukao, ne bi, ne bi odbio. سأرحل للعلا لا للدنية سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأماني بإذن الله نهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنية Pored toga što oni definitivno nevijenici, njihovi saveznici, hoće da utrnu Allahovo svjetlo. Svojim ustima, svojim medijima, svim raspoloživim sredstvima. Straše narod, ali sve više vidimo Allahi azza wa jal, kako ljudi znaju da čitaju između redova i da traže sebi spasa i selameta u ovoj lijepoj vjeri islamu. Kažu, Talijan je primio islam, samo pročitao u knjigi da muslimanka ne vara čovjeka. قولي إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية سأرحل للعلا لا للدنية سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا Hoće da, od, da, da islam umiješaju neke druge nevjere, pa prave međureligijski, jel, međureligijsko vijeće i sajam nekakavi i nekakav cirkus od toga, mi moramo biti vidljivi. www.pautalk.com Soba put vjernika فأرقب تلك قد عادت ندية فلسطين تنادينا سراعا وتصرخ صرخة أخرى قوية لقد عاث الفساد بأرض قومي ودنس مسجدي حقا أخيا بنياتي لبسن ثياب ذل وأختي أجبرها للدنيا أما والله أما والله prvi na svaki kajdu svoju vodaru. da ja ne bi dulio i onaj dragoceno vrijeme našem šeju, ja ću prepustiti riječ njem, a vas pozivam da se naoružate saburom i da otvorite svoj sluh i svoja srca, da dobro pratite i da inša Allah, e, sve od, ono što je od istine i od ispravnog ponesete i prihvatite i prenesete Allah sam građan.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 cijene sestre, uzet ću sebi za pravo da večeras nešto sebi kažem. Pošto se nalazim, a nikoga ne sjetim pred Allahom subhanahu wa ta'ala, u društvu u koje ja dođem da napunim baterije, gdje se nagledam ti lijepi osmijeha, smireni lisa, tako da ću ja važiti sebi, a ako se neko nađe mojoj priči, pa dobro za njega, tako, pa ćemo se ako Bog da, onda zajednički možda nešto i okoristiti. Draga braća i sestre, nema sumnje da je na pomolu triumf Islama. I mi vjernici u to ubježeno i čvrsto vjerujemo. Jer je to najavio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I na nama je da se radujemo svemu onome sa čime, nam je najavljeno i što nam je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alaihi salatu I u tom pogledu je puno kuransko-hadijski tekstova koji o tome govore. Kaže poslanik alaih salatu wassalam, bit će ovaj, hila, ovaj nubuvet koliko Allah hoće pa će nestati. Zatim će biti hilafet kulefaj rašidina koliko Allah hoće pa će nestati. Pa će biti dinastije koliko Allah hoće i nestati. Pa će biti tiranini silnici taguti što mi danas u terminologiji kažemo koliko Allah hoće i nestati, a zatim će ponovo doći hilafet ala nehđin nubuva, na principima poslanstva. Mi kada analiziramo gdje se sad nalazimo, inša to je ono između ostalog što nam je najavio naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ja sam bio u prilici da boravim u Italiji i mogu vas obradovati da u Italiji nema sela u kome meseđi nema. U nas još ima varoši i ima veliki naselja gdje nema džami nikako, jel tako? Nema ljudi osjećaja, a i one koje su napravljene u milionskim citrama, isto ljudi nemaju osjećaja. Morat će i neko kupiti ili osloboditi. Ko se dešava na zapadu, da muslimani otkupe crkvu i da naprave džaniju. A tamo svako selo već meseđi ima. A vi znate da je poslanik ali salatu selam najavio da će muslimani uzeti Rim tekbirima. Bez borbe. I vidimo kako Beno Ishaq se vraća u din i prihvata islam. I zato je nas Allah subhanahu wa ta'ala počastio između ostalog da živimo, draga moja braća, u vremenu u kome svakodnevno prebrojavamo pojedinačna primanja Islama. Od mašrika do magriba. I to je tako učestala pojava da se svjetski, znači, eksperti ne mogu više su i oni se zabrojali. Jedni su se zabrojali, a drugi su se zabrinuli. Od toliko bi Allahi azze wa džel, primanja islama svakodnevno. Evo neku noć jedna Slovenka prima islam i odmah nešto praktično radila za islam, udala se. Čujem i ovdje neki dan, tri velime, pa više velima ima ovako malo mjestu nego tri kantona, braću. Znači, ekspanzija Islama je bi Allahi azza wa džel. Ostaje da još gledamo kako ljudi ulaze u Allahu u vjeru Allahi je U skupinama. To je znači sljedeća epizoda. Da ćemo gledati kako čitav jedan narod, jedna nacija, ili ovo kazano modernistički jedna država ili jedna regija, jedan kanton, svi hoće o islam. I zavladat će islam, kako kaže poslanik je salatu wasalam, i doće gdje god dolazi dan i noć. Pa se radujmo prosperitetu ovoga dina, od onih koji nisu muslimani, draga moja braće. Imao sam priliku neki dan u Malmeu da sjedim sa Ibrahimom. Mladićem od 23 godine. Original šved. Pogledajte njegovih karakteristika. Hafiz Kur'ana. Priča sto puta bolje arapski od mene. Pa smo pričali na tom jeziku, ne znam ja švedski. Mladi za koga njegovi najbliži tvrde da ne zna što znači približiti se žensku. Znači, čestit. Dok smo sjedili tu, ovo je jedan naranak i bosanskih knjiga. Pitamo ga šta će to kada što koristim. Pa će ako Bog da ljeto doć na muzijaret, da nam bude ibret, da vidimo mladića koji živi tako skromno. Sada je na magistratu u malom gradiću Lundu. Čovjek, kada sam mu rekao da bi on mogao činiti dao po i da bi on bio ibret inama nama, a kamoli drugima, zamalo što je zaplakao. Znači, doće oni koji su za nas do juče bili, ali tako ne zamisli da oni mogu da ponesu teret ovoga emaneta. I takvi primjera je bi fadlillahi azza wa džem sve više i više. S druge strane, radujemo se ovim pucanjem hajmova i okova, padanjem ovih aunčića i više prostora, inš'Allah, za nove generacije koje dolaze. Znate li da je samo zbog nekoliko ti javni namaza koji su se obavili na, u centru Kajra na desetine kjafira primo islam. Jer ljudi su mislili samo da u neki Medini imaju nekakvi milionski sapovi i da se to može tako otvoreno, na otvoreno. I džumu su klanjali na otvorenom, ispravna im je, tako? U milijonskom broju. Onaj ko nije imao abdesta, došla je policija i gađala ga topom punim vode. i je priliku da abdesti. To su radosne vijesti, draga moja braćo. Eno i Znači, Šipanza onaj u Libiji i njemu, je, i njemu su dani odbrojani. To je radost da narod, i vidimo u Turisu, ljudi poformiraju safove na ulici, ali ono isto ko kad je Bošnja prvi put stao namaz, pa vidi mi ruku, vidi mi ovoga, kako ću ja to sad? Nisu ljudi nikad klanjali džemate, ne znaju kako to izgleda, ali hoće. Pa dolazi, znači, zaista bolje sutra uz Allahu te barek evo tada pomoć i to je ono što raduje pored toga što oni definitivno nevijenici, njihovi saveznici hoće da utrnu Allahovo svjetlo svojim ustima, svojim medijima svim raspoloživim sredstvima straše narod ali sve više vidimo i azze ođel kako ljudi znaju da čitaju između redova i da traže sebi spasa i selameta u ovoj lijepoj vjeri islamu. Kažu, Talijan je primio islam, samo pročitao u knjigi da muslimanka ne vara čovjeka. Napatio se čovjek na život. I odmah primio islam. A drugi je vidio muslimana kako klanja na kiši. <clears throat> Nije padala kiša i on je zanijetio i Allah dao kišu. Ljudi bježe pod sklonište, bježe na tankštelu, a on ne bježi. Jedan talijan posmatra i kaže ovaj čovjek ili ekstra budala ili ekstra pametan. Da sačkam da provjerim. Kada pa ga je pitao šta ti sad radiš? Šta si sad radio? Kaže pričao sam s Bogom. Pa kaže si tu priču mogu odgoditi kući dođeš. A kaže šta da sam? Šta da odgodim pa da u putu umrem? E ova rečenica, šta da odgodim ili kako da odgodim pa da u putu umrem, ne znam, je bila dovoljna ome Italijanu da primi islam. Znači jednu rečenicu kažeš nevjerniku, ali iskreno nekad bude dovoljno da on pokuca na vrata islama. I ovo je, draga moja braćo, ono, ono što raduje. Vratimo se sami sebi. Vratimo se našim prioritetima. Ovaj umme, draga moja braćo, konstantno mora da ide u dva pravca. Mora da ide u pravcu teuhida i da se tu maksimalno potrudi da vjera bude čista, da bude ispravna, da ne bude pomiješana sa bilo kakvim masnoćama širkijata i tome slično. Jer čuli smo večeras imama kada je proučio وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا Nije im naređeno puno, osim da Allaha ispravno, iskreno obožavaju, ispovjedajući mu čistu vjeru. Znači moramo ići u pravcu teuhida, a ne u pravcu tehvida. Ako ne odemo u pravcu teuhida, otićemo na tehvid. A znamo ko ide na tehvid, kakva mu je vjera, dokle je stigao. Pa je ovo konstantno briga. I zbog te brige je Allah subhanahu wa ta'ala poslao 124.000 poslanika. I svi su govorili, o narode moj, Allaha obožavajte, vi drugog Boga mimo Allaha nemate. Više nema poslanika. Ostali su varasatul anbiya. Ostali su nasljednici Allahu i poslanika. To su šejhovi, daije, misionari, mislioci, moderno rečeno intelektualci, oni moraju biti ti koji su varasatul anbiya. A šta su ostavili al anbiya? Lem ju vrdisu dinarin vola dirhama, volakin vrdisu ilm. فمن أخذ به أخذ بحظ الوافر nisu ostavili dinare ni, ni, ni, ni dirheme, nego su ostavili ilum, Kakav je to ilum? Ostavili su ilum Allahu subhanahu wa ta'ala. O principima ove vjere. Pa ko se ispravno uhvati za taj ilum? Da spozna svog gospodara. Da živi po tim principima. On se uhvatio za din. Uhvatio se za najčršće uže. I zbog toga pogotovo da povežemo ovo s ovom, ovim uvodom, evo sada mi imamo ekspanziju islama, imamo primanje islama pojedinaca, doće nam još malo i skupina na vrata. Vi znate da su Arapi i Beduini kada su primili islam kaletil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Dolaze beduini, ti friški muslimani i kaže i mi smo mu'mini. Pa im to Kur'an ne negira. Pa kaže niste vi mu'mini, vi ste tek islam primili. Još pravi ima potpuni iman, nije u vaša srca ušao. Zato je iman 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka. Treba to vjernik sve da skupi kod sebe i da poreda pa da onda u tome svemu uživa i da se zato bori i da to ne da nikako i da ne može zamisliti život bez toga. Pa zbog toga je stalna briga. Svi u nas mora biti a prvenstveno oni koji nas predvode. Kako će nam drugima predati? Dokle će nas dovesti? Da nas u kakvoj magli neće ostaviti? Da nisu možda oni zbunjeni, pa kako će onda nas voditi? Sve su to brige. Pa zbog toga mora biti prioritet, svi prioriteta ovoga ummeta da povede računa, da bude na čistom tevhidu, na kojem je bio Muhammed sallallahu alaihi ve jer kako je kazano u hadisu da će nastupiti hilafet, ala nehđin nubuva, na principima poslanstva. Znači, neće tu biti nikvi primjesa ovi bolešćura koje smo se naslušali i načitali kroz historiju Islama. Od pojave Islama pa na ovamo. I to je prioritet svih prioriteta. I zbog toga kada god sjednemo da nešto naučno učimo, uvijek stavljamo akidu iz prioriteta, iz poštovanja na prvo mjesto. I vidjet ćete kada se god govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim melekima, njegovim knjigama, njegovim poslanicima, sudnjem danu. To jača jekin. I zato je prvi šart la ilaha illallah. Al ilm. A odmah na drugom mjestu dolazi jekin. Jer ilm on proizvodi jekin. Što više saznaš o Allahu subhanahu wa ta'ala, dobiješ ubjeđenje. A to nama treba. Da budemo ubijeđeni u ovu istinu. I da nam bude jasan ovaj put, kao što je kazao poslanik ali salatu wasalam, ostavlja vas, ostavlja vas na jasnom putu. Čija je noć jasna kao i dan. I neće zalutati osim onaj koji je upropašten. Znači jasnoća ovoga puta se mora prepoznati kod svakog sredbenika Islama. Nažalost, danas umet prolazi kroz faze i još uvijek je dobar dio ummeta dobro, dobro zbunjen. Pa je obaveza na Warasatul Anbiya, na nasljednicima poslanika, da vrate ummet pod vinklo kao što su to radili Allahu i poslanici, salavatu alihim eđma'in, neka je salavat. A u drugom pravcu u kome mora ići, draga moja braćo, ovaj ummet, jeste u pravcu ahlaka. Ovo su dvije paralele koje se moraju povući. Pogotovo, znači, danas, kada je umet, znači, sto i kusur godina ponižen i potlačen i kada je išao iz krajnosti u krajnost, toliko se više ponizio sljeđenjem drugih i uvoženjem ahlaka, ako možemo tako kazati, kodeksa ponašanja od drugi. I nije džaba poslanik, ali je salatu wasalam kazao, da te tebi unna akvame men kane min kablikom, običaje naroda koji su bili prije vas. Šibren bi šibrin, voziraan bi ziraim, lakat po lakat, pedalj po pedalj, ili obratno, pa kada bi ušli u, u, u gušterovu rupu i bi za njima. Pa kažu ashabi, ahum jehudu an nasara, da to možda nisu židovi kršćani. Kaže poslanik je salatu wasalam, da men, ko bi to mogao drugi biti? Ko bi to mogao drugi biti? Pa ovaj ummet nema potrebe za uvozom. Kao što nema potrebe za uvozom tevhida, jer nema ko drugi tevhida. Ima tehvir i tome je slično. Imaju svi oblici širkijata, zbog čega su slati poslanici da vrate ljude u obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, ovaj ummet mora se oblikovati ovim lijepim ahlakom s kojim je bio ukrašen naš vjeroučitelj Rasul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam za koga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ti si o Muhammede na najvećim stepenima morala. Pa i ovdje, draga braćo, kod nas, na ovim prostorima, zato što se mediji bave čito vrijeme sa nama i žele nas prikazati kao nekakve kurbabe pred u očima drugih, strašna neka stvorenja ili izmišljena stvorenja, a mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ da je čovjek stvoren u najljepšem obliku. To je kada se drži tevhida, to je kada se drži morala, kada se drži principa ove plemente i lijepe vjere. Pa zbog toga ljudi koji su u našem okruženju ili ljudi koji su u okruženju ovoga ummeta ne mogu, nemaju tu sposobnost od prve i nemaju kod sebe ugrađe nekakve specijalne mikroskope pa da vidi tu tvoju akidu i da vidi tu tvoju vjeru onaj svijet koji je nevidljiv pa mora prije toga da vidi nešto što će ga je li tako, privući pa da kaže šta to ti imaš kod sebe kad tako lijepo mirišiš. Šta to ti imaš kod sebe kad tako lijepo govoriš. Šta to ti imaš kod sebe kad tako skromno jedeš. Šta to ti imaš kod sebe kad tako malo spavaš. Šta to ti imaš kod sebe kad tako si skroman i nabrajaj osobine rakajka i ahlaka i zuhda i svega onoga što treba da krasi jednog, jednog vjernika. Tako mi je Allaha, draga moja braćo, ovu akidu koju nosimo, ako komponujemo ahlak poslanika, ali salatu wasalam, i obučemo ovaj teuhid, ovu akidu u ahlak poslanika, sallallahu alaihi wasalam, Oblikujemo se ovim lijepim ahlakom, tako mi Allaha. Nećemo dugo čekati da ljudi ulaze u Allahu vjeru skupinama. Ljudi su gladni i duhovno i tjelesno. Šta mu god ponudiš, ništa ne odbija. I to smo mi vidjeli, vjerovatno i vi to vidite svakodnevno. Kada dijelite letke i sve i ostalo, procentualno, ko ti odbija? od sto ljudi, jedan koji pjeva šta će kući tako rano. Sad pjan zemlja, ne zna, budala, Oho, ali to je jedan. Ostali kada bi šlepere dovukao, ne bi, ne bi odbio. Što znači, draga moja braćo, u ovoj fazi, a u svim fazama, i naša je vjera jedna komponenta. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, el jeume ekmeltu lekum وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Znači, Allah žele šanu je savršio ovu vjeru. Upotpunio blagodati prema nama. I zadovoljan je da nam Islam bude din. Taj Islam koji je lijek, privlačan, s koji god vrata uđeš, on ostavlja ljude bez teksta Pa zašto mi svaki dan kada vidimo novog muslimana, pitamo ga šta ti je bio razlog da si pokušao na vrata islama? I često vidimo da su različiti bili povodi. Pa nekome je bio get ovaj, nekome je bio get onaj. Često, evo vidiš ome Italijanu, on se naživio sa nekakvom nekakvim neiskrenim odnosom prema njemu kao i samu. A pogledajte šta Islam nudi. Pa zbog toga mi moramo, draga moja braćo, poraditi na samo odgoju u pogledu ahlaka. Ahlak može biti urođena stvar u nekim osobinama kod čovjeka. Čovjek se rodio me, mekanko kruška što bi kazali. Fin, nije nikome težak. A neko se rodio po balvan. Teret mora proći kroz plan, jel tako, da se od njega napravi kako treba Japija. I zato je Islam taj koji to riječi. Samo se opusti, predaj se. Predaj se Islamu, brate dragi. Vidio si Omera radijallahu ta'ala anhu. Šta je Omer radio prije Islama? A kako ga je odgojio Islam? I tako je bilo sa svima sahabima. Radijallahu anhum ajma'in, Pa zbog toga mi moramo raditi na upotpunjavanju našeg obhođenja, ahlaka, Ahlak, draga moja braća, u govoru. Da budemo iskreni u našem govoru. Da budemo, znači, blagi u našem govoru. u kunta fadla Galizal Kaura, kalba min haulik. Da si ti bio gruba srca prema njima. Kad je ovo, draga braća, objavljeno? Jel tako u vaktu bitke na Uhudu ili posle tu negdje? poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, da si ti bio gruba srca prema njima. Lam fadlu min hawlik, oni bi pobjegli od tebe. Fa'fu anhum, واستغفر لهم وشاورهم في الأمر opraštaj im i moli Allaha da im oprosti i sa njima se savjetuj znači to nekahno srce koje puno prašta والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس i oni koji se u sržbi savladavaju i kojima ljudi kojima, i koji ljudima opraš, opraštaju Wallahu yuhibbul muhsinin Allah voli dobročinitelje nije lako kako kaže poslanik alaih salatu wasalam nije jak onaj ko se ko se zna dobro hrvati se šedidu bi sira ne šedide men meleke nesehu fil gabal nego je jak onaj koji se savlada u sržbi. Kada si ljud. Zato dolazi čovjek poslaniku, ali salatu salam, i on mu vidi dijagnozu. Kaže, i na o Allahu poslaniće. Ne kaže mu, idi ti, osam rekiata duha namaz, pa jedanest rekiata noćnog namaza, pa klanjaj stihare, pa uradi ovo, nego kaže mu la Ne Nemoj se Ne, ne se čovječe, jel? Opusti se malo. Njemu treba ta dijagnoza. Pa znači, ahlak u govoru, draga moja vrću. Govor poslanika, ali i salatu Kako kaže poslanik, ali i salatu to jeste, kaže se za njega da, je mu, da mu je dat utje u kelim. Dat mu je zgrovit govor. Znači, malo kaže, a puno znači. Blaga riječ. Naše nene kažu, lijepa riječ, otvera, vrata otvara. Vjerovat nešto povezano sa džennetom. Ona se otvara na stanovnike dženneta. Ali lijepa riječ, kelima to tajjebe, sadaka. Lijepa riječ, sadaka. Nisu zubi auret, kao kaže jedan ših. Dođeš nekada i vidiš ljude, oni su se namrštili, vjerovatno možda imaju pokvareni zuba, pa je možda i to jedan razloga ova kriza, jel tako, ali nije to. Jer neka čovjek možda i nema zuba, ali je lijep. Osmije, znači nema plaho veze sa zubima. To je ukras. Pa zubi nisu aure. Pa zato je Ehlu Sunnet opisan da je Arhamun nas ili nas. Najmilostiviji prema ljudima. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون Ibn Abbas i drugi kažu to je ahlu sunne. A oni čija su lica plistava, Oni će u džennetu vječno biti, boraviti. U je milosti. Blistava, nisu opterećena. Znači, srce im kuca onako kako je najispravnije. Nisu opterećeni pretjerivanju. Nisu opterećeni popuštanju Baš onako normala jedna koja se i traži u ovoj vjeri. Pa takav kada govori tako je blag i pristupačan i zna edeb u govoru i vodi računa o tome. Dalje, draga moja braćo, edeb ili ahla u jelu i piću. Mi na ovome polju smo svi na neki način slabići. Monotonija zavlada ili zavlada, znači potpuna šutnja kada se stavi jelo. Kao da je se neko ubit, sad će nešto spodirati, pa će znati koliko je živi i mrtvi. Kao da će nam neko oti, Tako se, ovaj, i zato vidimo uglavnom da nam je kičma ili se iskrivila, ili je stomak narastao ili moramo imati nekakve štake da vodamo ili smo ne do Allah često u prilici da gledamo kako su ljudi zbog svoje kilaže i jela i pića već završili u kolicima. Znate da je Saudijska Arabija vodeća zemlja u svijetu po oboljelima od šećera. Upravo jedu u 12 sati noći kokoš rižu i onda šaku podlavu. Negdje mora pukan je žalac koga ne bi nikad gasio, kad bi prazan radio, on bi crkvo, jel tako? A kamo kad ga pretrpaš, da u njega stiropora staviš, a kamoli betona, on mora mm, mm, mm, i Meji. Zato, draga moja braćo, zašto danas ljudi ne se dugo? Zašto nemaju snage da se pokrenu u bilo koji hajr ne mogu, kaže, ja ne mere, duša me ne mere Pa duša ne, ali mi ne znamo gaj duše, pa ne znamo koliko je duša teška. Ali mi vidimo nešto drugo kod tebe i kod mene. Da ne bi rekao, rekao samo mene pogađa. Jedan brat, ja vazim, vazim, a on se baš, inače ne oglači uvijek ono nešto posebno, taj dan obukao neki kaput. I ja sam govorio, jel haku mu se i tako dalje, kaže on, jel moj kaput upitan? Pošto ja puno gledao u njega, zato sam ja rekao na početku, ja govorim sebi, ako se neko nađe u mojoj priči, dobro je to za njega. Nije ništa protiv njega uz Allahu te bareke u tala pomoć. Zato da ga moja braćo, nama treba ahlaka u pogledu jela i pića. I vidim, hvala Allahu te bareke u tala i to je za pohvaliti da neki ljudi prati ono što je, nije džaba poslanika, ali salatu od selam, radio i preporučio da se radi, da se poste dijeli dani, da se posti ponedjeljak i četvrtak, da se poste određeni znači dani u svakom mjesecu. Upravo da bi čovjek se približio Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu alem možda od ibreta i povuka da čovjek odmara malo svoj organizam, pa i ovo ovome bi se znači o jelu i piću moglo puno govoriti. Ahlak, draga moja braća, o ibadetu. Čovjek kada ibadeti, to mora da ima ahlak prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se lijepo obuče za namaz. Da se očisti za namaz. Da ne čeji sa bijelim i crvenim lukom i onda bahne u džaniju. Pravi sebi čeji, a drugima belaj. Ili, znači, ahlak prema poslaniku, ali salatu od Da čovjek, kada se spominje Allahu poslanik, ali sam, da donosi salavat, da kada se citira hadis, da ne leži i onako u nekakvom položaju koji nije baš ukusan, a sluša hadis poslanika, ali salatu od Dalje, draga moja braćo, ahlak u oblačenju, Danas je potrebno da muslimani pokažu i tu svoju islamsku odjeću. Ja sam neki dan rekao jednom bratu, onako smo nešto razgovarali, ja njemu kažem, on meni kaže, kako se Lahudine ljubi da je bio ešarijske akide, a uradio toliko dosta za islam. Kaže ja Allah, Allah najbolje zna, to je bio težak vakar. Kao što je Sejid Kutu živio u jednom vremenu, pa mi pokušavamo da nađemo opravdanje tim ljudima, moleći Allah da im oprosti i nama i njima. Ali ja njemu kaže, vidjet ćeš, možda će naši pravnuci i unučar govoriti, jel istina da je moj babo hodao u parverkama pa zagovara se vijat. Jes istina, sigurno ja znam sad ljudi koji hodaju u parverkama, jel tako, ala Franko 100%. A hoće ljudi nije stvarno. A mi kad vratimo, primjer, 70 godina unazad slike, vidimo li naši ađi, nezamislivo da on bude osim onakav kakav je u svom pakovanju. Jel, neki turba na glavi, brada, široke pantalone, pa znači to je izar, pa onda kami koji je bio do koljena ili spod koljena. I to je znači nešto što ništa nije novo za ove prostore. Ali, znači, E, okolnosti koje nas okružuju, jednostavno mi nekada oponašamo nešto ili radimo nešto što je svojstveno drugim narodima i to nas nekada ne proganja. Ali će neke ljude i to će nekim ljudima smetati. Kada dođe čisti islam i kada se ljudi vrati Allahu i vjeri i sad vide tamo neku sliku nekog muslimana stavio mobitel ovdje jel, ili tamo sluša neko predavanje Ano, zvoni mobitelu namazu, zvone na predavanju, na efendija, viće gase, Bog vam dao, neće nas ni ne odvesti. Njima će to biti čudno. Kako su ti ljudi, kako im to nije smetalo? Jel tako? Pa svako vrijeme ima, znači, o, i, onama će neko, i o našim greštima će neko govoriti, jel tako? Ovaj, jer mi to, znači, nismo mi, okolikali znamo da ifa, čovjek je stvoren kao sladić, kriješi, promaši i to je slično, pa zbog toga ovo vrijeme u kome se znači puno nagini. Amerikanac, draga moja braća, neće da napravi šolju da liči na evropsku. Ono šolju za vesti Ona mora da liči na drugi način. Dovedeš, ja imam neko američko auto, dođem kod majstora kada govorim ovo iz, radnje. Ništa ti ja ovo ne razumijem. Pa ti anča, nisi, nisi pekar. Jel to nije baš, jel to sve u PDK? kada ništa je ovo ne razumijem. Znači, on hoće da ima Amerikanac svoje nešto posebno. Jel tako? Ona i tamo hoće da ima nešto svoje posebno. U Italiji imaš kajlulu svaki dan. Znači, od, od 12 do 2 ništa ne radi. Svi idu na veliki odmor spavati. vade tu zveli, jel? Ništa to ne radi. Znači, svi imaju taj veliki ručak, ništa ne radi. Ni robne kuće, ni znači javni saobraćaj i tako dalje. Ovaj, jednostavno ljudi pauziraju. E, I mi muslimani imamo svoje adete. Imamo svoj kodeks oblačenja. Pa trebamo, znači, pogotovo ove sada vremena, kada, su, kada je sve pomiješano, hoće da, da, da islam umiješaju neke druge nevjere. Pa prave međureligijski, jel, međureligijsko vijeće i saja nekakav i nekakav cirkus od toga, mi moramo biti vidljivi. Ja sam vodio jedno možda i ovdje primjer da je brat popa zagrlio, duga brada, zezana kosta, on odavno nije bio na predavanjima, na druženjima, čefalo mu se da vidi brata, razumije, ovaj toči gorivo, džes, ja i Allahu ekber. Ja. sam vidio u Novom pazaru, znači popa, gledam ga sa, iz kahve, tamo, ide pop, ja sam mislio da je brat prvo Znači, Znači, lače poji šlanka, brada, nekakva abaja na njemu, rekao mi sto posto, samo još kapa neka, ali kapa ga je otkrila. Znači imaju one, one svoje specifične kape, Ovaj, I kakva ga je, znači, otkrila. Zato mi muslimani i u tom pogledu moramo, znači, imati ahlak, pokazati lijep vid oblačenja. Da ne govorim ti, draga moja braćo, i to mi je slično. Kažem, ove dvije komponente, puno je ajeta i hadisa koji govore o ahlaku, a mi u našem poslaniku imamo najveći ahlak. Lakad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasanem. Limen kane u ahir. I u vašem poslaniku imate najveći uzor. U svakom pogledu. Za onoga ko hoće Allaha i onaj svijet. Zbog toga u ovome momentu, a pogotovo draga moja braćo i na ovim prostorima. Ona vam se svašta priča. Jer kad nosiš istinu, onda se želi ta istina na bilo koji način osporiti, pa onda kad dovedeš ovaj maka na konac, kaže sve je to u redu, ali vi ste grubi. Vi nazivate je ružnim imenima. Vi ovaj ste samo svađate, vi ste tukli, vi ste ljuti. Vi derete plakate. Vi nećete da ustanete i kažete poštovani sude, ne osjećam se krivi, vi remetite red i mir. Ovaj, to ne znači da mi trebamo biti kako oni hoće. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ali mi trebamo da budemo zaista primjerni, da privlačimo. Jer imamo zaista šta ponuditi. I vidite u zadnje vrijeme da ljudi bježe od nas, neće samo da razgovaraju. To ne znači da smo mi ko brod puni znanja, a neko ne zna. Nego jednostavno mi imamo mi imamo, znači, pitanja dosta. Ja sam neki dan sjedio sa jednim vjeroučiteljem. I sad ja kontam, ako ja njemu počnem odmah vazit, bit ćemo vi ste, znaš, ovaj, isključivi, bukvalisti i tako dalje. Ja kažem, kako ide vjeronauka u školu? Ima li pomaka? Ma kaj šuti? Neki sam dan imao, kaže, ovaj, face to face sa direktorom. Šta je bilo? Kaže, tužio me jedan učenik da sam bez obraza na času bio. Šta si radio, živio? Kaže, ja sam obrađivao hajzi nifat i neko me ošao u zborancu, javio me direktoru, kaže, jer učite bio bez obraza danas na času. Ja, kaj nije mi ostalo drugo, da, osim da uzmem učbenik i svom direktoru kažem, evo, ovo je terminologija, aha, koji to terminologija, je tu ja sam, kaže, da, se terminologija dobro objasni. Meni je, kaže, drugačije preneseno. Pa dobro, rekao, kako ide dava? Primaju ta djeca šta? Ima li nekog napretka? Kaže, bude nisten, nešto posebno nema. Ali kaže, znaš, ja kaže, nadam se da će ta djeca jednoga dana, sjećaš se, kaže ono, kad si ti išao u školu, vjerovatno ti je nekada nam tvoj učitelj. Stvarno je tako? A samo što mi je nam poučitelj, kad sam ja, znači, prošao je hrhovo i mrhovo. Pa kaže, kad ti učitelj govorio, znaš, vi kad odrastete, vi ćete jednog se dana svjetovi ovi moji riječi, ja sam vama bio dobronamjeran savjetnik, da se školujete, da ovo, da ono, pa kaže i mi se nadamo, pošto mi sad govorimo, da će ta omladna kad naraste i svašta proba i tako dalje, ode negdje daleko, da će se jednog dana svjet svog učitelja I kako je on dobro nešto govorio, ko što se je sjetio onaj Bošnjo, kad je sletio s autom u provaliju, kaže, njena me učamo suru, tajna majna nešto. Sad mu nam palo nešto. Ina je tajna. Znači, majna tajna. E, ali to je, rekao moj tendija, dug proces. Šta se sve može izvršavati? Koliko će ljudi umrijeti, a tebe se neće sjeti nikako. Hoću da kažem, draga moja braćo, znači, mi se moramo, pored svega ovoga, oblikovati lijepim ahlakom i biti u tome primjerni i uz Allahu te bareke u tala pomoć, pošto smo prirodni u idu. i prirodno ispravno vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala i ne dozvoljavamo ni na samoj samrci da nas šeitan prevari, a kamoli u životu Onda trebamo isto tako pogledati i ovo drugo polje, polje ahlaka, da se lijepo znači, obhodimo, da znamo pravo učenje ljudi, da znamo pravo stari. da znamo ahlak u našim kućama. Često mi imamo u tom poročnom pravu, draga moja braćo, puno problema. Prat tim. naravno bi ga stavio, ali kad se zatvori u svoju kuću, taj ton. Ubi sve. Ponaša se grubo. Meni se često prigovara kada ti samo braći vaziš, a kad kojiš dolje samo šuti preko. Istupim zube. Hoće da kajem, draga moja braćo, u svim porama života treba pokazati ahlak poslanika ali salatu I to se može, kao što mi savladavamo i dobivamo jekim u akajskim dimenzijama i budemo ubijeđeni u nešto i zato smo spremni znači uz Allahu pomoć ginuti i žrtvovati se tako isto upoznavajući i tu treba znači samo da bude jedna jaka dinamika kao što se mi spremimo da budemo dobri trkači da budemo jaki, da možemo na bauštore čitav dan železo krivci biti, jel tako, da moramo u šumi čitav dan izvršiti, znači, tuču sa bukvama. Isto tako se moramo odvojiti za Allahom pomoć da nakon sedmog zalogaja sadnemo tala kačke. Samo proces. se se braću Talibane, on po čitav dan su Tako se odgojio. Planira akciju ili nešto dogovara, čitav dan vas poču Zato što je spremao se zato. I zato Amerikanci znaju da je to najbolja, najbolja pešadija za na svijetu. A ne znaš Talibana da, da nosi nekakav bojler naprijed. To je rijetko, to su muslimani poremećili. Uglavnom, to su znači ljudi kao da je ispresan. Ovo je pravilo kome trebamo težiti, a svaki ima svoje slabosti, pa i mi. I uz Allahu pomoć, ako ove dvije komponente usvojimo u pravom smislu, vidjet ćemo, draga moja braćo, da znači, će demokratska, demografska slika Bosne i Hercegovine uz pomoć i regije Balkana za kratko vrijeme biti puno drugačija. Vidjet ćemo znači jednostavno da će ljudi ulaziti u u vjeru. I evo danas sjedim sa bratom koji je iz nama susjedne države. Puno ima, skoro sam vidio jednu knjižicu Grafista povratak u Islam i govori o Srbima i Hrvatima koji su primili Islam ova kazivanja, šta im je bio povod. I uglavnom ljude nešto znači lijepo privuče. Pa zbog toga mi se često objeđivamo i mi sami, jel tako? Čujemo one kome neke priče. čudnemo one kome neke priče i onda dođemo i vidimo da to nije tako. Poželimo znači da, da boravimo sama, da ostanemo ovdje. Kaže meni grad danas, ti je vjerovatno ovdje neku čuku na ništa još, Rekao, Boga mi, ako je to najkoristije za islam, ja bi odmah ostao. Zato kažem, draga moja braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili vjeru, islam, da je živimo po principima kako je to radio poslanik ali salatu salam da nas Allah subhanahu wa ta'ala oblikuje lijepim ponašanjem u svakoj pori života, da budemo dokaz protiv ljudi na sudjeme danu, da smo zaista želili sebi i drugima dobro. Naša zadnja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da te nagradi najljepšu nagradom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da te nagradi Firdevsom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas Allah nagradi Firdevsom. Za to što ste, ste odazvali, došli, što ste strpljivo slušali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su preteće i koji su prvi u svakom hajru i dobru i molimo nas subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su na tevhidu i na najljepšima ahlaku. Ilvalija min يساويها لو تطلب الأرواح تفداها متربع في القلب طاريها أمي عسى الرحمن يرعاها ملحق وفي لو توليها بمشي وبتبع خط ممشاها لا ما خسر منه ويماشي منه ويماشي انا وبشقى بس لرضاها وتعساها الرب يحميها www.paltalk.com sobre a puta, Soba put VJERNIKA zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com Soba put, soba put, portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernik, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernik,